Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Judi Membawa Petaka Kiriman Sony Cimatres Jajar Malo. kedadian iki tak alami pas wengi dino Senin malam Selasa aku ngumpul-ngumpul bareng karo kanca-kanca termasuk Kasim, Bono, Papan lan Laman. Pas wengi iku ana lek wong ewoh, aku iling jare welinge wong tuwa yen diwedeni gendruwo main judi termasuk erek-erek remi lan dadu mesti bakal menang. Ngerti mangkono aku karo konco-koncoku budal ning tempat akar termasuk punden lan sekolahan sing pertama jam sulas bengi aku melaku ning funden jajar. Jari sing terkenal angker kui. Aku melebu punden koncoku sing jenis papan diwerui kiri sing gedini sak pedet menek wit sukun. Koncoku sing jenis papan kaget setengah mati. Loh, loh, loh, man, kui bongso apa man? you papan sak banter-banteri sak nalika kanca-kanca kating mlayu krungu papan jenit saking wedine wit gedang ditraki sampe rubuh kabeh melayu sampe ambekan pedot kabeh terus leren ambekan ning pos rundan kasim takon ki mau kowe roh apa pan kok jenit ngono banteri sampai kaget melok melayu aku aku ora kirek gedine sak pedet menek wit sukun sim Kowe iki tenan apa ora percaya aku? Dono nyelak omongan karo kemlite dasari dono wong engkres tur kemlite. Wis, ngene ae. Nimbang yel-yelan, ae budal neh. Neng es petak Kecamatan Malu. Sing jari ini wis terkenal angkrikit jaman simbahku sampe tekan saiki. Ben tambah percaya yen bakal menang nek judi. Ayo, kabeh wis mari kesel dono langsung ngajak budal wis nang ayu ngono wae kok rawani aku tak singko nggo ngarep dhewe langsung sak nalika budal mancal motor sak tekane SD petak dukuh jajar bareng motor dipateni pet-peteng dedet ora ana lampu sitok-sitoko anane mung suarane jangkrik sing nambahi merinding dono omong ayo ning kono lho nguri WC sing ning kono ana wit slubin kae lho lan kanca-kanca mlaku ning nguri wis nuruti anggite dono bareng tekan Sorwit Slovbin laman ngomong don awakku rasane kok merinding wis rasa wedi wis man ayo melok aku aku ning ngarep ayo ning kantor kono lho ayo pas tekan ngarep kantor laman klinga-klingo saya kewedhen banjur melengak ngiwo laman kaget lan gemeter ngerti wujudan wong wadon sing mlaku karo gendong bocah kerdil mlaku ngulon laman neblek-neblek gegeridono be au oleh omongan oh, potoman kok teblak-teblak ae kayo o o o o o wong wait wait wait wait wait wait bocah cilik Harun Dono melengak kok ora ana apa-apa. Dono ora percaya laman langsung digelandang dijak mengarep nyedai wujutan sing diru laman. bareng tekan emperan kantor Sokokulon kulon ana pewujudan sing dhuwure sing ora sewajare karo mikul balung lan mripate melorok kaya-kaya arep ngemplok laman lan dono kowe ndang mulya aja ning kene aja ganggu aku lan bojoku Sakal kuwi laman semaput ngerti laman semaput dono brok-brok karo nyeluk konco-konco. Laman dadi gotongan akulan konco-konco. Langsung tak gotong neng dur montor dibonceng telu Bareng tekan omah laman tak grojok banyu kendilake sadar. Cerita sing dialami mau. Singkat cerita esok laman katisen sampai seminggu. Wis cukup semene songko aku soni Jimatres jajar. Salam untuk semua Jimatres dimanapun anda berada. Masih bersama tim Jimat. Jimat.